Sova Info. Produljen je rok za provjeru osobnih podataka dobitnicima STEM stipendija. Povjerenstvo za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti jednoglasno je odlučilo da se studentima rok za provjeru podataka produlje do petka 17. studenog do 12 sati. Studente se moli da provjere ispravnost svojih podataka o broju ECTS bodova i prosjeku ocjena, odnosno rezultat državne mature na stranici stemstipendije.mzo.hr. Iako dio studenata zbog tehničkih poteškoća nije primio mailove s obavijestima, studenti su bez obzira na primitak e-maila obuhvaćeni procesom dodjele STEM stipendije. L'Oreal Adria i Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO pri Ministarstvu kulture otvorili su natječaj za nacionalni program stipendiranja za žene u znanosti. Četiri mlade hrvatske znanstvenice iz područja prirodnih znanosti, uključujući i interdisciplinarna područja, bit će nagrađene pojedinačnim stipendijama u vrijednosti od 5000 eura. Prema pravilniku natječaja kandidatkinje moraju biti hrvatske državljanke sa stalnim prebivalištem u Hrvatskoj. Svoj istraživački rad moraju obavljati u znanstvenim institucijama Republike Hrvatske te biti u završnoj godini izrade doktorske dizertacije. Također na dan zatvaranja natječaja prijavljene kandidatkinje ne mogu biti starije od 35 godina. Obavezna je i preporuka mentora. Krajnji rok za predaju natječajne dokumentacije je 8. prosinca 2017 2017. a detalji natječaja dostupni su na službenim stranicama Ministarstva kulture. Sinski guvernerovoj palači naziv je koncertnog ciklusa na kojem nastupaju brojni poznati glazbenici, od kojih je i proslavljeni pijanist Aljoša Jurinić. Pobjednik je natjecanje Šuman u Cvikau, te laureat natjecanja Queen Elizabeth u Briselu 2016. Publika je imala priliku poslužiti njegovu izvedbu sonate u Aduru Franca Schuberta, suitu Gašpar Noćnik Morisa Ravela te šeste tida iz ciklusa 12 tida Frederika Chopina. Završni će se koncert održati u četvrtak 14. studenoga na kojem će nastupiti Petri Čekau, princ gitare iz Prizrena. Drugari Rok traži volontere. Potrebni su volonteri u svim segmentima rada, od rada na koncertima i festivalima do rada u promociji i na projektima. Volonteri će imati priliku učiti kroz zabavu, besplatne upade, edukacije i savjetovanja, te će dobiti preporuku za posao. Svi zainteresirani mogu se prijaviti putem Facebook stranice udruge ili na adresu e-pošte volonteri.urr.gmail.com. Iako su meteorolozi upozoravali na orkansku buru i snijeg, i fakulteti i dalje rade normalnim radnim vremenom, a vrijeme sutra jaka bura s olujnim udarima, podno velebita i orkanskim. Najniža jutarnja temperatura od 5 do 10 stupnjeva, najviša dnevna između 9 i 15 stupnjeva Celzijusa. S ovu info uredila Dragana Stojanović, Itale Katarina Škrbić i Bojana Guberac. Slušali ste Sovu Info.